Distanzo influas nian electon de pladoi. Mangi plida legomoi, cae mal plida viando, tio ja estus desirinda. Set kiel eblas atingi tion, se homoi povas electi inter diversae pladoi? Multai homoi ja acceptus mangi mal plida viando, set kiam ili staras ce buffedo, tiam ili ne plu havas suffice da energio por contraustari la allogon de vianda plado. Ciu eblas influiti un electon? Esploristoi trovis respondon, jetio. Iam las in sequo de la elmontratai pladoi ce buffedo povas directi la decidon de homoi mangi mal plida viando cae plida legomo. Se en la presenteio de cafeio trovigas vegetara plado antau vianda plado, tiam la gastoi tendenzas electi la plisanan alternativon. Tio tamen validas nur, se la distanzo inter ambau offertoi esta suffice granda. Tion rapportas britais scientistoi en faca magazino ciui cafeioi cae restauratioi havas el montro concepton ciu logu homoin al certa electo. Protio esta senso have usi tiaen el montro conceptoin per ciui la plei sanai cae plei dauripovai opcioi prinutrajoi estas plei simple electeblai, sen multe da pripensado clarigas la studes trino de la Universitato de Cambrigio en Britio. La transiro al prefere planto basita nutrajo, laula sciencistoi estas considerata kiel essenza pasho por bremsi la climatan shangion cae por protecti la medion, precipe en landoi cun alta vivens peso cae alta consumo de bestai productoi informoi pri la contextoi, cae la impostado de certa nutrajoi estas du metodoi por directi la decidoin de la consumantoi. Sed oni ancau discutas, ciu eblas stiri la conduton de la consumantoi per la subconscio, exemple per apartai stimuloi por aceto, au ja per la sinsecva ordo de nutrajoi en vendo zonoi. Tiu al iro gis nun ancora une estas bone esplorita, clarigas as tiencistoi. Ili analisis nun en tutte pli ol cent quin mil decidoin pri electo de pladoi en du cafeioi en la Universitata Areo de Cambrigio. Dum du jaroi la esploristoi influis la sinsequan ordon de menu opzioi en la elmontreio. Ili estarigis au unue viandan pladon, cae seque vegetaran pladon, au inverse. La sinsequon ili changis unue ciu semaine, tiam ciu monate. Helpe de la analiso de la pago cartoi de la gastoi, ili povis registri quiuin pladoin la gastoi plei ofte electis. Ien unue la resulto. En unu el la du cafeioi, la sinsecva ordo de la pladoi ne influis la electon de la gastoi. En la alia cafeio pli altigis tamen draste la vendo de vegetarai pladoi se ili estis offertatai kiel unua offerto la pli altigio sumigis al dudec quint procentoi ce la semaina analiso, au al quartec procentoi ce la monata analiso. La sola constatebla differenzo inter la cafeioi estis la distanzo, lau ciu la alternativoi estis presentatai. En la unua cafeio, tiu distanzo estis nur circa octe centimetroi, en la dua cafeio gi estis unu como ok metroi. Che unu croma metro havas tian influon alla electo de plado, tion la sciencistoi clarigas tiel, che la viandaggio tiam estis mal aperinta e la vido de la gastoi, cae simple shainas esti plei facile electi la vegetaran opzion. Se la unua mordo ocasas per lo oculo, tiam multai homoi shaine estas plene contentai cun appetitiga vegetara elect eblezzo. Tie longe, che viando estas pli mal facile malcovrebla, diris la studestrino. Por pli precise exameni la contextoin, ili reductis en la dua cafeo la distanzon de la pladoi al appenao septec centimetroi. Seque, la visitantoi pli ofte electis la viandan pladon. Laula sciencistoi, britai universitatai cafeioi ne estas vere representai. Necessus do exameni, ciu simila conduto estos ancao pruvebla en aliai gruppoi de homoi.